E, u tom pitanju je došlo. E, kaže se, eselamu alijekom, alijekom selamu rahmatullahi, kad kaže moje pitanje, da li se može klati kurban za moju djecu? Ali do sad nije bila akika za njih, Allah vas nagradio. E, odgovor na ovo pitanje, što se tiče klanja kurbana, jel, u osmi, e, mada sam detaljno ovom pisao na, na stranci pod mojim imenom, e, znači klanje kurbana u osnovi, e, glava porodice, u jednoj kući kla, kolje jedan kurban za sebe i čitavu porodicu. Znači kada kolje kurban, jedan kurban se kolje za sebe i čitavu porodicu. Naravno može zaklad za, za svakog pojedinačno, ako njih pet članov u porodici, pet kurbana zakolje. može, to je veća nagrada. Ali u osnovi je propisano, e, e propisano onome ko već kolje kurban, naravno klanje kurbana po ispravnom stavu je e, potvrđeni sunet, a ne vađib, čovjek nije grešan, osim, znači samo su hanefije na stavu da čovjek vađib, da je musliman, e, da je jednoj kući, jednoj poroci e, vađib da zakolje kurban. Ostala tri mezeba i džumhur učenjaka i dokaz na njihove strani da je potvrđeni sunet klanje kurbana. Imao čovjek imetka ili nemao imetka, je Uh, ali kada već kolje kurban, znači kolje se tako da se kolje znači, uh, jedan kurban za čitavu kuću, znači za sve članove porodice. Tako znači da odgovor na ovo pitanje znači dovoljno da se zakolje jedan kurban za čita u kuću, da u to ulazi nagrada i za djecu i za ženu i, i čak se može nanijeti, kao što je došlo od poslanika sa sada vjerodostom na dicu muslimu, da zanijeti i za, svo, za svoje umrle i za svoju rodbinu i tako dalje, da zanijeti njima nagradu u sklopu osnovnog kurbana, a ne da se kolje jel, nije potvrđeno u praksi poslanika da je, kla, da je klao posebne kurbane za umrle e, a, što se tiče jel, a, ne može se ne može se ovaj kurban a, eh, kurban a, eh, za vrijeme kurbanskog barama da se da se kolje a da se računa akika jel akika ne može da se pravi ištirak, znači da akika učestvuje s nekim drugim, akika se posebno kolje za, za djecu i to do njihove puno punoljetnosti, do puno punoljetne, naravno. E, nadam se da je, da je odgovor dovoljno jasan. E, detaljnije sad, znači, može naći, može se vratiti na, na stranicu Eh, pod nekoliko pitanja koje govori o klanju kurban.